kłócić się, angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission mieć dostęp, uzyskać dostęp. Have access, gain access. Mieć kontrolę, sprawować pełną kontrolę. Have control, exercise full control. Kłócić się, angażować się w spór. Have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought, reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought, reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought, reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought, reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. have an argument, engage in a dispute. Zwołać spotkanie, odbyć formalne spotkanie. Have a meeting, hold a formal meeting. Mieć plan, sformułować plan. Have a plan, formulate a plan. Mieć myśl, przemyśleć pomysł. Have a thought, reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł. Have a thought. Reflect on an idea. Mieć przekonanie. Podtrzymywać przekonanie. Have a belief. Maintain a belief. Mieć wpływ. Wywierać wpływ. Have an influence. Exert influence. Mieć prawo. Posiadać uprawnienie prawne. Have a right. Possess a legal right. Mieć pozwolenie. Otrzymać pozwolenie. Have permission. Be granted permission. Mieć dostęp. Uzyskać dostęp. Have access. Gain access. Mieć kontrolę. Sprawować pełną kontrolę. Have control. Exercise full control. Kłócić się. Angażować się w spór. Have an argument. Engage in a dispute. Zwołać spotkanie. Odbyć formalne spotkanie. Have a meeting. Hold a formal meeting. Mieć plan. Sformułować plan. Have a plan. Formulate a plan. Mieć myśl. Przemyśleć pomysł.